Ке продолжиме денес и ќе треба и да завршиме со новозаветната синагога. Веднаш без да губиме време, ќе отвориме еден текст во делата на апостолите. За денес најавите ќе читаме претежно текстови од оваа книга, дела на апостолите. Во Дела на апостолите, втората глава. Се враќаме, значи, во времето кога сите христијани, сите верници биле во една местна црква, матична црква, Ерусалимската црква, кога се уште не биле расејани, се уште не биле отидени да проповедаат по другите краишта, Како што знаете, им било многу убаво во таа црква и не сакале да заминат подалеку. За да Господ сепак се погрижи и другите краишта, па и другите народи подоцна, да го чујат Евангелието, тие верници требало да бидат расејани, да не бидат на едно место во Иерусалим. И тоа се случило преку прогонство. Но, да видиме сега, уште додека биле заедно во Ерусалим, се поставува прашање, лесно прашање, затоа што и порано сме зборувале на оваа тема, а и да не сте го чуле тоа од овдека, сигурно ќе погодите. Кога христијаните, кога првите христијани ги одржувале нивните причесни богослуженија. На вечер. Точно. Зато се нарекува света вечер. Не се нарекува свет ручек. Ако христијаните се причестувале како ние, значи околу пладне, требало свет ручек да се вика. Меѓутоа, христијаните се почестувале секојаш навечер. Односно, зборуваме за првите христијани. Кои денови тоа го правиле? Секој ден, точно. Значи, во тој поглед, во тој поглед христијаните не ги разликувале деновите. На почеток. Има некои места Например, во 20 глава дела на апостолите, 7 стих па натаму, случајот со Ефтих, малку го дискутиравме тој случај неодамна во серијата за библиски исцеленија, каде што се вели дека се собрале во првиот ден од седмицата, па имале литургија, имале причести, така натаму, Павле претарал со проповета, фатило полноки и така натаму. Сепак и таму, и сега множе не велат, еве христијаните во недела одржувале богослужение. Не, и таму каде што се вели првиот ден од седмицата, се мисли на кој термин? Значи, знаеме од самиот случај дека било вечер, па затоа што претерал со проповета, сфатило полнок, па случајот со Ефтих и така натаму. Тоа било вечер, Тоа било сабота, на вечер, значи после саботата, и затоа што било вечер, било, веќе се нарекувало прв ден на седмицата. Христијаните до четвртиот век воопшто немале богослуженија недела сабајле, например. Ниту било кој ден сабајле. Зборуваме чисто за христијански причесни богослуженија. Зошто? Зато што биле во прогонство. Зато што немало верска слобода, зато што се криеле по катакомби, по пештери, надвор. Ако и било во нечи дом среде Рим, и тоа било требало да биде тајно. И најзгодно време за тоа било кога? Повторно ноките ноќте била најзгодно време. Јустин маченик од вториот век сведочи дека се собирале многу рано наутро, пред зори, во првиот ден од седмицата. Што значи, повеќе не било безбедно ни сабота вечер, туку, ако може, во некое најлудо време, кога не незнабожците пијани од своите журки и забави, се наоѓаат некаде да не знаат ни самите каде. И затоа што Христос воскреснал не во недела изгрей сонце, не подоцна, ниту недела взори, туку пред тоа, уште додека било мрак, темнина. Да се вратиме на втората глава. Значи, дела на апостолите, втората глава, 46 стих. Кога сите биле собрани се уште заедно во Ерусалим, Ќе го прочитаме само стихот, што да, вие веќе го одговоривте. И секој ден еднодушно вели, престојуваа во храмот, значи во Ерусалимскиот храм, и кршејки леп по куките се хранеа со радост и чисто срце. Значи, додека биле собрани во Ерусалим, секој ден оделе во Ерусалимскиот храм, а навечер се собирале по куките, кршејки леп, односно ги имале своите причесни богослуженија. Е сега, се поставува прашање, зошто, зошто христијаните во сабота Сабајле немале свој богослуженија, еве како ние денес, и својата причест да ја имаат во самото Сабајле, на некој своје богослужение. Зошто навечер? И тогаш, кога немало прогонство, значи, кога се уште уживале каква таква верска слобода во рамките на еврейското обштество. Добро, затоа што и првата причест Христос навечер ја востановил, може да се рече сето тоа. Но зашто во сабота сабајле? Кај биле христијаните во сабота сабајле? Еве само од овој стих што го прочитавме, точно, во сабота сабајле христијаните биле на еврејското богослужение. Христијаните не биле луѓе кои што се одвојуваат од Божиот народ, а еврејскиот народ бил Божиот народ, христијаните не биле луѓе кои што се одвојуваат, туку христијаните биле луѓе и самото Евангелие ги мотивирало, што е можно повеќе луѓе да обединуваат, да соединуваат во Христа. Секаде во делата на апостолите, каде што биле добре дојдени, и се додека биле добре дојдени, во сабота наутро, христијаните и апостолите ги посетувале еврејските богослуженија. Ако тоа било во Јерусалим, во храмот, како што прочитавме, а ако било на други места, во диаспората, во други земји, секаде каде што имало синагога, евреска синагога. А таму каде што немало евреска синагога, каде? <laughs> Имаме еден интересен стих за тоа, дела, 16 глава. Првата проповед, првото мисионство во Македонија, во Филипи, што читаме? Дела 16 глава. Каде се собрале апостолите? Тринадцати стих, така. Благодарам. Ај ке почнем од 12-тиот. А оттаму, значи прво вели во 11-тиот, откако отпловивме од Троада, каде што ја добил нели визијата од македонецот, дојди во Македонија и помогни ни. Стигнашме право на островот Самотраки, а вториот ден во Неапол. Неапол е денешна Кавала. А оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија. Во тој град престојувавме неколку дена, значи не стигнале во сабота таму, току пред сабота неколку дена. А во саботата, кога дошло сабота, излеговме надвор од градот, при една река каде што има обичај да се молат, и кога седнавме им зборувавме на собраните жени. Зошто се споменуваат жени? За да постои синагога во било кое место, треба да има најмалку 10 обрезани мажи евреи, тоа е правило во јудаизмот, кое што до ден денес важи, ако има помалку од 10 а евреи мажи на некое место, не може да, таму да се основа синагога. А може да има жени колку сака, Жени, значи, што се обратиле, што веруваат во е, според еврейската вера, го признаваат единствениот вистински Бог. И веројатно тука, бедеќи бил град римска колонија, со, со сите римски привилегии, значи во Филипи, значи претежно голем број незнабошци, малку евреи, а и тие што верувале во единствениот Бог, биле претежно жени. И кој прв се обратува во Македонија на Павловата проповед? Се обратува жена, Лидија. Да. Да прочитаме некои други стихови. Да се вратиме во дела 13 глава. Тука започнува првото мисионско патување на апостол Павле во незнабожечки земји. И прва станица после Антиохија, значи црквата која што ги ракоположила и која што ги испратила на тој пат, е островот Кипар. Значи, дела на апостолите, 13 глава, Мисионството, значи, кај островот Кипар, започнува со четвртиот стих. Нема да читаме се, петиот стих да го прочитаме, кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божјо каде? Во јудејските синагоги. Доволно само и прв дел од стихот. Значи, на самиот почеток на своето мисионско патување, апостол Павле прво проповеда каде? Значи, кога веќе влегува во пагански земји кога влегува во божечки народи. Прво бара јудејска синагога и таму почнува да проповеда. Зошто го правил тоа? Зошто не почнал да им проповеда на паганите? <laughs> Токму така. И една друга побитна причина за која што Елена Вајте кажува – Вејте, има еден а, многу битен мисионски принцип, кој што, колко што јас знам сите овие години, во адвентизмот скоро никогаш не се почитувал, а веројатно и кај сите други деноминации. Тој принцип сега само ќе го кажам, овака со своји зборови, многу жалам што уште не ми е вратена книгата, каде што го има целиот цитат, А се надам да ја добијам книгата скоро, па ќе ви го прочитам друг пат, целиот цитат од Елена Вајт на таа тема. Принципот гласи секогаш кога мисионирате, прво треба да му проповедате, во било кое село, во било кој град да влезете, прво треба да му проповедате и да го барате оној, во, оној жител во тоа село или град, кој што е најупатен, кој што е најмногу знае за верата. Значи, во некое село, во некој град, Елена Вајд конкретно зборува, треба да го барате свештеникот прво, или ако е тоа протестантско село, или, че значи, зависи се, која вероисповед е доминантна, значи, ако влезете во муслиманско село, ке го барате оджата ќе го барате оној кој што најмногу се ра... колку толку најмногу е повикан да дискутира, да зборува или го сметат за авторитет, или најмногу знае за верата. Јас сум слушал искуства од некои стари адвентисти, како, кога се мисионирало во некои села, прашувале Кој тука знае да, за Библијата? Да чита, дали познавате некој да чита Библија? Дали познавате некој кој што е верник, побожен? Кој ви е најпобожен човек? Така прашувале некои стари мисионери. Значи, до некаде го почитувале тој принцип. Елена Вајд вели дека ако се почитува тој принцип, веста на третиот ангел секаде ќе наидува на отворени врати. Се ова може би звучи премногу оптимистички, меѓутоа За жал, јас само го парафразирам ова. Вистината ќе остави поинаков печаток во, во мислите на луѓето. А вака кога не се почитува принципот, изгледате како некои е, грабливци кои што крад, се тука да крадат овци. Како разбойници, на некој начин. Затоа што ако ја имаме вистината, прво ќе ја кажеме, ја, ја кажуваме на секој, не може да ја криеме од некој, а ќе му кажам на, на овој другиот. Ја кажуваме на секој. И прво ќе му кажаме чест на оние кои што во тоа место најмногу знаат за Библијата. Тоа е принципот, значи, што го кажува Елена Вајт, и некако вака го парафразирав со своји спорови. Но тоа е многу битен принцип. Самата вели, ако тој принцип се почитува, вестината ќе остави многу поинаков, многу пријатен впечаток во срцата и мислите на луѓето. Продолжуваме со дела на апостолите. Во 13 глава сакам да прочитам уште еден битен стих. Кога апостол Павле ја започнува својата проповед во јудејската синагога, Тој во 16-тиот стих кажува вака, односно Лука почнува и вели, а Павле кога стана и мавна со раката рече, луѓе израелци, значи кому му се обраќа се во синагогата, луѓе израелци и вие што се боите од Бога, послушајте. Како што гледаме, апостол Павле тука споменува две класи, две групи на луѓе. Прво им се обраке на израелци во синагогата присутни, а кој друг освен израелци бил во синагогата? Биле некои незнабошци кои што се наречени богобојазни, односно луѓе кои што се боеле од Бога, а не биле израелци. Со други зборови, во јудеизмот имало два вида на прозелити, незнабошци кои што ја прифатиле верата и поверувале во единствениот жив Бог. Првите биле малцинство, оние кои што решиле целосно и преку обрезање да станат евреи и да ги прифатат сите права и обврски според еврейскиот закон. Но големото мнозинство богобојазни незнабошци не се решавал на тој чекор, особено обрезанието им било голема пречка, соблазна по тоа прашање. И едноставно се задоволувал само со тоа да ја посетува синагогата, да, да ги посетува еврејските богослуженија. Значи, го реформирал начинот на својот живот по многу прашања, ги прифакал сите морални начала на еврејската религија, ги прифакел, значи, начелата за чиста храна, сето тоа, меѓутоа не се решавале целосно да станат евреи, да се обрежат. И затоа останувале, како што самите евреи велеле, останувале на вратата. Значи, биле на прагот да влезат во Израел, но се уште не се решавале целосно да влезат. оние првите пак прозелити кои што целостно го прифакали јудеизмот, тие се нарекувани странци кои што се ногаат внатре во домот. Не се на вратата, току се влезени внатре во домот. И таквите ги споменува четвртата заповед. И странецот кој што е во твојот дом. Богобојазните луѓе биле повеќе, биле мнозинство од оние кои што целосно решавале да станат израелци. Најлесно е било на жените, бидејќи не се барало обрезани кај ниф. Тоа е невозможно. Затоа, повеќето, кога читате во делата на апостолите, ќе видите како на многу места, кога евреите сакаат да ги изгонат апостолите од некое место, се вели како преку угледните жени во синагогата. Значи, повеќето еврејки кои што потекнувале од паганскиот свет, повеќето незнаборци, значи, кои што станувале евреи, биле од женски род. Рековме зошто. Им било полесно. Не морало да се образува. Повеќето биле жени. И тие жени би имале врски со локалните власти и евреите преку нив значи, ги подбуцнувале властите да ги гонат апостолите од тоа и тоа место. Можеме да прочитаме повеќе такви примери во дела на апостолите, но тоа не, не беше темата и затоа само вака го споменав. Да прочитаме еден текст во 15-та глава од дела на апостолите, Значи се одржува Јерусалимскиот собор, се донесува одлука што да прават христијаните кои што потекнуваат од незнабоштвото, а што не треба или не се должни да прават од еврејскиот закон. И сето тоа заедно апостол Јаков го сумира со познатите зборови, 20 стих, туку да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв и да не му прават на друг ништо што ним не име угодно. Значи, тоа е одлуката на Ерусалимскиот собор. И сам Брозин велат, е па ете, значи, тука не се кажува дека треба да празнуват сабота. Значи, доволно е да се воздржуваме од идолски жртви, од блудство, од и од крв. Зошто не споменува да празнуват сабота? Не, тоа стана збор за христијаните, значи, кои што од незнаборство се обраќаат, значи, христијаните кои што не биле евреи. Зашто тие тоа веќе го правеле, еве, ведеш, <laughs> седниот стик, што кажува? Зашто и во сите градови има луѓе од стари времења кои го проповедаат, и неговиот закон се чита по синагогите во секоја сабота. Зошто го кажува ова апостол Јаков? Значи, сите христијани и тие што не биле евреи, сите христијани во сабота наутро оделе каде? во првиот век, во еврејската синагога, оделен на еврејското богослужение, се додека не биле избркани од Значи, расцепот помегу синагогата и црквата настанува од евреите, кога евреите ја гонат црквата. Самите христијани не се одвојуваат од синагогата. Самите христијани немаат секташки памет на одвојување христијаните секогаш биле заедно со синагогата. Евангелието е нешто што треба да соединува. Евангелието само по себе соединува. Не раздвојува, не разделува. Затоа вели апостол Павле дека Евангелието е сила Божја за спасение на секој што верува, Римјаните 1.16, прво на јудеец, а второ Да, <laughs> што под грка, сме се подразбираат сите незнабушци. Значи, во еврејската синагога имало колку класи на луѓе, слушатели, посетители. Имало израелци, значи евреи, имало богобојазни незнабушци, кои што не биле евреи, а биле привлечени од јудеизмот, и трета класа христијани, тие што веќе го прифатиле Евангелието. Тоа е новозаветната синагога. Новозаветната синагога не е еврејска синагога, како денешната, каде што ќе отидете, и ако не знаете еврејски, таму ќе бидете како, како теле. Значи, нема никаква корист од вашето присуство таму. А каква била новозаветната синагога, каде што имало мнозина што не биле евреи, каде што универзален јазик Во целата Римска империја, особено на исток, бил обштиот диалект, диалектот на Александр Македонски, каде што каде што в самите евреи во тоа време не зборувале на еврејски јазик. Туку зборувале на кој јазик? Не, самите евреи, значи, да, самите евреи меѓу себе евреите во Палестина, например, зборуле на арамејскиот, на арамейскиот јазик. Да. Значи, стариот еврејски јазик бил заборавен, а сите знаеле грчки, тоа, сите знаат англиски денес. иако тоа не е англиски, тоа е американски јазик. Тоа е американски јазик, тоа не е англиски јазик. Така и обштиот диалект бил македонскиот диалект, ама како попрост, што сите може да го разберат. Не бил тоа диалектот на, на Платон или Сократ или атинските филозофи, што простиот народ тоа не го зборувал и не го разбирал. Имало повеќе диалекти. Но обштиот диалект бил затоа наречен обшто бидеќи сите го разбираат. Не бил тоа некој научен јазик. Според тоа, на кој јазик се зборувало во синагогата? зборувал на обштиот диалект. Ново Новозаветната синагога била нешто сосем поинакво од еврејската синагога денес или од еврејската синагога во времето кога била основана, во времето на Езра и Немија, например. Новозаветната синагога била нешто специјално. Било место каде што се собирале сите оние што веруваат во единствениот жив Бог, во Творецот. Дури кога немало, прочитавме во 16 глава, следната глава, кога немало синагога, оние што верувале во единствениот жив Бог, се собирале во сабота наутро, покрај река, затоа што евреите своите синагоги ги граделе покрај река, па ако немало синагога, во било која река, најблиска. Можеме да читаме и други текстови од дела на апостолите, например, кога апостол Павле доаѓа во Солун, што ни се кажува таму во 17 глава. Вториот стих. Павле по па својот обичај влезе при јудејците, значи прво таму, и три саботи поред им зборуваше од писмото. Да не заборавиме еден текст од 14 глава, што не го прочитавме, а што е многу познат и многу битен. Дела на апостолите 14 глава. Откако одржале проповед во Антиохија Писидиска, денешна Турција, еден саботен ден, 42 стих, таа се изунем 13 глава, каде што бевме на почеток, да, 13 глава. 14 е за Листра и Иконија. Видите, има много места, например во 14 глава, првиот стих во Иконија, каде што исто така почнуваат да проповедаат влегувајќи во јудејската синагога. На некои места не се кажува дека во сабота проповедале, меѓутоа штом влегле во јудејската синагога, јудејската синагога само во сабота и работел. Значи, на многу места се зборува дека прво во саботен ден проповедале во еврејската синагога, дури ако не се споменува саботата, бидејќи еврејската синагога само во сабота била отворена. Но во 13 глава се вели 42 стих, го споменав, а кога излегува од синагогата, незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и ним, кога? Во идната сабота. И сега, зашто апостол Павле, овој прашање секем реде Карло го постави, кога тука имаш евангелизација, зашто апостол Павле не им рекол на овие незнабожци, значи незнабожците ја упатија оваа молба, Послушайте, па не мора да ја чекаме до другата сабота, саботата е еврејски ден. Дај ние утре, ако сакате, ќе се забереме во театарот, па ќе ви зборувам цел ден. Зошто апостол не го рекол тоа? Можел да го рече, нели? Што има да чекаме до сабота? Саботата е за евреите. Дај ние во амфитеатрот ке се собереме, ке ви зборувам утре цел ден. Зошто не го рекол тоа? Затоа што апостол Павле не сака Че самите незнаборци кои што знаат дека единствениот жив Бог, Творецот, се почитувал во саботниот ден на јавно богослужение, не сакал да, да ја расипе таа та свест, дури кај незнабожците, незнабожците знаеле дека, един, дека единствениот жив Бог, израелскиот Бог, се о, во саботен ден се обожува на јавни богослуженија. Самите не знам тој го знаеле. Тој не сака да го расипе тоа, тој не сака да ги одвои и дни, значи идните верници, а сега само заинтересирани слушатели од еврейската синагога. Не сака да ги одвои. Затоа Павле чека, штом тие така побарале, не сака да им ја расипе таа свест ја чека следната сабота и во идната сабота вели се собра скоро целиот град да го чуе Словото Божие. Не знам колкава била еврејската синагога во Антиохија Писидиска, ама верувам дека дека не биле сите собрани во синагогата. Проната му се вели кога бил во Коринт, останал таму една година и шест месеци. Крисп, кој што бил началникот на синагогата, поверувал, станал христијанин. Според тоа, кога една цела синагога, заедно со незиниот старешина, го прифатил Евангелието, што мислите, кој ден апостол Павле проповедал и кога христијаните се собирали на богослужение во Коринт? <laughs> во Савата? Токму така. Меѓутоа, во синагогата се собирале и оние што не биле христијани. Значи, и евреите што не го прифакеле Евангелието се уште, или никогаш, за жал. И богобојазните, иако голем број од тие богобојазни и незнабошци станувале христијани, штом ќе го чујат Евангелието. Но сепак, скоро секогаш постоела, постоела тие три класи. Евреи, богобојазни незнабошци и христијани, кои што заедно оделе во синагогата. Христијаните секогаш оделе во синагогата, сабота сабајна. Но, својата причест на која што требало да присуствуваат само крстени христијани, а не било кој друг, ја одржувале на вечер. Значи, христијанското богослужение било затворено богослужение, Зато што на Христовата причест не присуствува секој. Тој црковната историја го сведочи. Но, христијаните не се одвојувале од она општо богослужение во сабота наутро, каде што оделе сите оние што веруваат во Творецот единствениот вистински Бог. Би сега тука да завршам со еден цитат од Елена Вајт. Во рани списи таа зборува за една визија која што многу редко се зборува за неа. Ја никош не сум ја чул некој да зборува за неа или да коментира за тоа во некоја книга. Во рани списи 59-60 страница во македонскиот превод има еден наслов, цел наслов, цела глава времето на собирање. Така гласи насловот на главата. Еве ќе почнам да цитирам, нема да го читам целиот текст на визијата. Елена Вајд вели, Господ ми покаже на 23. септември дека тој повтор ја испружил раката своја за да го придобие остатокот од својот народ и дека напорите во ова време на собирање мораат да се удвојат. Во состојба на расејаност, која што настанала по тешкото разочарување во 1844 година, Израел беше рануван и разнишан Меѓутоа сега, во времето на собирање, Господ ќе ги исцели и ќе ги превие раните на својот народ. Напорите кои во тоа време се распаднаа вложени во проповедење на вестината имаа малку успех. Се постигна нешто или речиси ништо. Но во времето на собирање, кога Божјата рака се зафати да го собере својот народ, настојувањето вестината да се расшири ќе има очекуван успех – Много интересно, кој е тоа време на собирање за кој што зборува Елена Вајд? Господ го подигнал адвентизмот за да, не за да тој се издвои и да стане уште една протестантска секта, туку за да го собере целиот остаток од сите цркви. Кај да го собере? да го собере во саботен ден, повторно во новозаветната синагога. Само што новозаветната синагога не е еврејската синагога. Денешната еврејска синагога. И денешните евреи што одат таму, повеќето од нив не знаат еврејски и не разбираат рабинот што пее таму. Господ сака во последното време неговиот народ да биде собран повторно во саботен ден во новозаветната синагога е која таа новозаветна синагога. Затоа ја подигнала Атлантичката црква, да биде новозаветната синагога во последното време. Зборот синагога значи собирање, место на собирање. За жал, денеска самите адвентисти се расејани и поделени по разни основи и разни прашања. Меѓутоа, Господ ќе го собере својот народ нема да го собере со полсоновци, со доктори и магистри по теологија, или како што рече еден верник од Хрватска, нема да го собере со, со такви кои што, кои што биле избрани со кревање рака или со ливчиња на некој собори. Знаете, кога апостолите значи, сакале да изберат заменик на местото на Јуда, што направиле? Интересно, не направиле избори. Значи, <laughs> знае дека демократијата нема врска. Туку фрлиле ждрепка. Значи, повторно нешто човечко, ама тук, има повеќе шанси тука Божиот прст да дојде до израз, отколку во човечката манипулација, наречена демократија и избори. Сепак и тоа било нивно човечко, размислување. Со ждрепка избрахме нов апостол. Господ тоа го потврдува, значи станува официјално тогаш кога го испраќа својот Свети Дух. Значи Господ ќе го собере својот народ, ќе го собере под водството на последниот Илија. Човек помазан од Светиот Дух. Дали ќе го препознае црквата? Дали ќе го препознаеме ние ќе го признаеме? Тоа е друго прашање. Но таквиот нема да бара дозвола од нив. Таквиот ќе го изврши делото кое што е проречено и во Библијата и во духот на пророштвото, а наше е ние да го препознаеме и да, го, да се соединиме со него. Бидејќи и денес, иеко е ова страшна состојба на расејаност и поделеност, денес живееме во времето на собирање. Папата ќе ги собере своите следбеници под едно крило, под неговото. Но Господ ќе ги собере своите, својот остаток во ова последно време. Да даде Господ да бидеме дел од тој остаток, во тој остаток ќе има и католици, и православни, и протестанти, муслимани, но сите што ќе го прифатат третиот ангел. Нека му е фала и слава. Амин.